mangio premsilo en la cerbo el saltigas c'è stresso. Cronica stresso superscribas la mangio premsilon en la cerbo ca instigas al consumo de dolciai ca grassai mangiagioi. Cial tio estas tiel? Tio nun el trovis esploristoi, helpe de musoi. Lautio, cronica stresso, blocas schalt circuiton en la cerbo, quiu normal case efficas kiel mangio bremsilo, ca quiu blocas la recompensan sistemon. Se mancas tiu halto signalo, tiam oni ce stresso disvolvas troan besonon pri recompensa su cae gras en hava mangiajo cae oni malgraus attigio simple daurigas la mangiadon. Ciu pro laboro, ciu pro familiae conflictoi, au pro aliai problemoi. Cronica stresso, hodiau estas por multai homoi parto de la ciu tago. Se tio dauras, tiam tio causas nenur psicain problemoin, cae povas causi malsanoin, streso ancau dicigas, char ofte daura streso iniciatas avidan malsaton pri dolciagioi, pri terpomai folioi au rapidvorai mangiagioi, cio estas malfacile regebla. Ciel sequo, oni crome ancau pli pesigas, cio ec pli fortigas ancora o la stresson cae la mal contenton. Set de quie devenas nia emo al prostresa mangiado. Respondon trovis pritio nunce musoi esploristoi en Sidneio, Australio. Ili unue prilumigis, ciel lavora conduto de la besto e sub cronica stresso cae ciui cerbae regionoi cetio activigas. La mussoi ricevis laubesone multe da normala cae da alt caloria nutrajo. Ciel stresu factoro, ili dum ciu dua tago estis metitae en cagion, cun malvarma aquo, anstatau cun pailo. Montrigis, che la stressitae mussoi voris signife pli de la nutrajo cun abundo da grasso, ol iliai sam spezianoi. Cun correspondai sequoi. La stressitae mussoi pli pesigis duoble per la sama grasen hava nutrajo, rapportas la studestro. Io simila montrigis ancau en dua testo, en quiu la bestoe crome alla gras abunda nutrajo, povis trinci ancaus en lime da dolcigita aquo, an normala aquo. Ancau tie stresso conducis al pli alta consumo. Estis tamen interesse, che, se la stressita e musoi ricevis nur normalan, tendenze pli malgrasan nutrajon, tiam ilia appetito mal pli fortigis. Tio indicas, che stresso ne nur pli fortigas la malsaton, sed che gi pli fortigas la emon por dolce en havo ricia nutrajo, clarigas autoro de la studajo. Tiu conduto similas ancao alla stres mangiado, ceni homoi anca uni disvolvas prefere avvidan malsaton pri rapid vorajoi cae dolciajoi. Sed cial tio ocasis? La rigardo en la cerbon de la bestoi malcasis tion. Ciel la teamo constatis, certa cerba areo en la intercerbo ludas por tio decidan rolon, nome la flanca habenulo. Gi formas malvastan cun ligon inter la talamo cae la pineala glando. La flanca habenulo normal case partoprenas en la laustupo blocado de la recompensa sistemo cae tiel savas la peston antau troa vorado. Clarigas la studestro. Sed ce stresitae etiu tiu cerba areo silentis cae la blocanta signalo ne aperis. Cie sequo, daure restis la avido pri contentigo de la malsato pri tolciagioi cae grassagioi, ciu estis iniziatita de la recompensa sistemo. Tio instigis la mussoin simple daurigi voradon cae ne plu reagi pri la reguligae satigiae signaloi, diras la estro pli detalai analizoi resultigis che tiu mal funccio de la natura alto signalo mal vaste cun la el sciuto de la neuropeptido Y en la cerbo. Ien messaggio substanzo cio estas productato de la amigdalo ce stresso. Se tiu messaggio substanzo alcupligas alla flanca habenulo, tiam tio blocas gian activetson. Tio ce malonge dauranta stresso estus tre senso hava positiva reago por provisi la corpon per plida energio. Sed tio farigas negativa reago ce daura stresso. Tia la esploristoi consilas a parte attenti tum stresso periodoi pri sana nutrajo do sen multe da sucero au da grasso.